bölümüne geldik. Bugün inşallah meleklere iman bölümünü alacağız. Rabbim sohbeti dinleyenlerden ve dinleyip öğrendikleriyle amel eden kullarından bizlere eylesin. Burada müellif rahimullah kitabına başlarken diyor ki burada melekler meleklere iman babında melekler diyor alemi bir gayb alemidir diyor. Melekler Allah tarafından yaratılmışlardır ve onun kullarıdırlar Uluhiyet ve rububiyet özelliklerinden hiçbirine sahip değildirler. Allah onları nurdan yaratmış ve onlara emirlerine tam anlamıyla uyma tevfiki ile bu emirlerin yerine getirme gücü ne yapmıştır? Vermiştir. Rabbul Alemin Allah Azze ve Celle ayette وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ buyuruyor. Onun yanında olanlar var ya ona ibadetten ne kibirler ne kibirlenirler ne de yorgunluk duyarlar. Gece ve gündüz aralıksız tesbih ederler. Ve burada meleklerin sayısı çoktur. Sayılarını Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ve Bukhari ile Müslim'de yer alan Enes radıyallahu anh'ın yoluyla gelen ve miracı anlatan hadis-i şerifte şöyle bildirmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gökte El Beytül Me'mur'a çıkarılmıştır. Orada her gün 70 bin melek namaz kılmakta ve oradan çıkanlara bir daha asla oraya girmek için sıra gelmemektedir. Bukhari üstünde yer alıyor hadis. Burada müellif rahimullah meleklere iman şu dört hususu kapsar diyor. Diyor ki birincisi onların varlıklarına iman. İkincisi Cebrail gibi isimlerini bildiğimiz meleklere ismen isimlerini bilmediklerimize de icmalen iman etmek. Üç, Cebrail gibi sıfatlarını bildiğimiz meleklerin sıfatlarında iman etmek. Örneğin mesela Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Cebrail aleyhisselamı yaratılmış olduğu surette 600 kanadıyla ufuku kapsamış, kapatmış haliyle gördüğünü bize ne yapmıştır? Haber vermiştir. Ve burada melek bazen Yüce Allah'ın emriyle adam suretinde girebilir. Çünkü nitekim Allah Azze ve Celle Cebrail Aleyhisselam'ı Meryem Aleyhisselam'a gönderdiği sırada tam bir beşer suretinde ne yapmıştır? Görünmüştü. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile birlikte otururken bembeyaz elbiseli, simsiyah saçlı ve üzerinde yolculuk alameti bulunmayan ve ashabı kiramdan hiçbirinin tanımadığı bir surette geldiği de bilinen bir husustur. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde oturmuş, dizlerini dizlerine dayamış ve elleri ellerini oyuklarının üzerine koymuş ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soru sormuş. Ve demiş ki İslam, iman ve ihsan kıyamet kıyametin alametlerine dair sorular sormuştur. Aleyhisselatü Vesselam soruna cevap verdikten sonra ayrılıp gitmiştir. Daha sonra Aleyhisselatü Vesselam daha sonra bu soru soran kimdir bilir misiniz ashabına sormuş. Onlar da Allahu ve Resuluhu alem demişlerdir. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ey Allah'ın Resulü diye demişler. Bu Cebrail'di size dininizi öğretmek üzere geldi buyurmuştur. Aynı şekilde Yüce Allah'ın İbrahim ve Lut'a gönderdiği melekler de adam suretine bürünmüşlerdir. Yüce Allah'ın emriyle yerine getirdiklerini bildiğimiz amellerine iman etmek, meleklerin Yüce Allah'ı tesbih etmeleri, gece gündüz aralıksız, usanmadan ve yorulmadan ona ibadet etmeleri gibi. Örneğin mesela kimi meleklerin özel bir takım işleri de olabilir. Mesela örnek verecek olursa Cebrail aleyhisselam Yüce Allah'ın vahyinin eminidir. Allah onu vahiy ile nebilere ve resullere göndermiştir. Mikail yağmur ve bitki ile görevlendirilir. Görevlidir. İsrafil kıyametin kopacağı ve insanların diriltecekleri vakit sura üflemekle görevlidir. Ölüm meleği ise ölüm esnasında ruhları almakla görevlendirir. Biliyorsunuz ölüm meleği halk arasında Azrail diye geçer. Sahih sünnette öyle bir rivayet yoktur. Ama İsrail'den gelme İsrail'den İsrail'den gelme rivayetler Azrail diye ismi geçmektedir. Ama ehli, ehli sün, e, e, sünnette aleyhissalatü vesselamın sünnetinde Azrail diye bir melek ismi yoktur. Ne geçiyor? Melekil mevd diye geçmektedir. Ve burada cehennem ateşiyle görevli olan melek de cehennemin bekçisidir. İnsanın annesinin karnında dört ayı tamamlaması halinde rahimdeki cenilerle görevli melekler de vardır. İnsanın annesinin karnında dört ayı tamamlaması halinde rahimlerdeki ceninler, ceninlerle görevli melekler de vardır. Bu duruma gelmiş olan cenine Yüce Allah bir melek görevlendirir ve o ceninin rızkını, ecelini, amelini mutlu mu yoksa bedbaht mı olacağını ne yapar? Yazar. Her kişi için ayrı ayrı olmak üzere Adem oğullarının amellerini tespit edip yazmakla görevli ikişer ikişer melekler vardır. Bunlardan biri sağda, diğer de solda bulunur. Allah Azze ve Celle buyurduğu gibi kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. ya burada Ölü kabre konulduğu vakit ona soru sormakla görevli olan melekler de vardır. Kabre konulan ölüye iki melek gelir ve Rabbi, dini ve Resulü hakkında sorular sorarlar. Ve burada bilinmesi gerekir ki meleklere imanın çok önemli faydaları vardır. Meleklere imanın çok önemli faydaları vardır. Bunların bazıları şunlardır. Birincisi, Yüce Allah'ın azameti, gücü ve uçsuz uç, uçsuz bucaksız egemenliği bilinmiş olur. Niçin? Çünkü yaratılanın azimeti yaratıcının azimetindendir. İkincisi, Adem oğullarına gösterdiği özen, dolayısıyla burada Yüce Allah'a şükretmek, çünkü o melekler arasında Adem oğullarını korumak amellerini yazmak ve buna benzer çeşitli işlerini yerine getirmek üzere melekler melekler görevlendirmiştir. Üçüncüsü ise Yüce Allah'a ibadetleri dolayısıyla melekleri sevmek. Sapkın bir takım kimseler meleklerin kendilerine has bir cisimlerin olduğunu kabul etmeyerek onların mahlukatta gizli bulunan iyilik güçlerden ibaret olduklarını söylemişlerdir. Bu nedir? Bu Yüce Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini ve Müslümanların icmaına yalanlamaktır. Yalanlamaktadır. Allahu Azze ve Cel Elhamdülillahi fatiris semavati vel ard ca'ilil melaiketi rusulen uli ecnihatin methna ve thulâthe ve rubâ buyuruyor. Hamd gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur buyurdu. Allah Azze ve Celle. Başka ayette وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهُمْ وَاَذْبَارُهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ buyuruyor. Melekleri o kafirlerin yüzlerine ve arkalarına vurur. Vura vura o yakıcı azabı tadın diye canlarını alırken bir görseydin ya Muhammed. وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Görseydin, keşke görseydin وَلَوْ تَرَى O kafirlerin yüzlerine ve arkalarına vura vura o yakıcı azabı tadın diye diye diye canlarını alırken görseydin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Başka ayette وَلَوْ تَرَ اِذِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطٌ بَاسِطُ اَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا اَنْفُسِكُمْ Sen zalimleri ölümün sıkıntıları içinde meleklerin ellerini uzatarak ruhlarınızı çıkarın derken bir görsen ya Muhammed Allah Azze ve Celle ayette belirtiyor. <clears throat> Başka ayette hatta iza fuzi'a an kulubihim قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير Nihayet kalplerinden korku giderilince Rabbiniz ne buyurdu diyecekler. Hak buyurdu diyeceklerdir. O çok yüce ve çok büyüktür. Ve burada cennetlikler hakkında şöyle buyurmaktadır Allahu Azze ve Celle. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار رب جنة أهل دم بزلال أيلس آية تبقى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ملك لرداء هر قبضا يلرنا قرب sabrettiğiniz şeylere karşılık selam sizlere ne güzeldir. Dünya yurdunun sonu derler burası. Ve burada Sahih Bukhari'de ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ından rivayete göre Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. İz ehabballahu'l abd nada Cibril ennallaha yuhibbu fulan. Allahu azze ve cel bir kulu bir kulunu sevdiği zaman ne de Cibril Cebrail'i çağırır. Ve der ki enne Allaha yuhibbu fulan fe ehibbuhu Allahu Azze ve Celle filan kişi seviyor. Sen de sev ey kulum der Allahu Azze ve Celle. Feyuhibbuhu Cibril. Cibril aleyhisselam da o kişiyi Allah'ın sevmiş olduğu kişiyi Cibril aleyhisselam da ne yapar? sever. Feyunadi Cibrilu fi ehli sema. Cibril aleyhisselamı o kişiyi sevdikten sonra sema ahline, sema yurduna, sema göğüne seslenir. Diyor ki, der ki İnne Allah yuhibbu fulan feahibbuh. Allah Azze ve Celle filan kişiyi seviyor, siz de sevin. feyuhibbuhu feyuhibbuhu ehlus sema Cibril aleyhisselam nida ettikten sonra innallâhe yuhibbu fulâ feehubbuh ve o zaman bütün sema ehli o kişiyi sever. Thumma yuda'u lehul el kabul fil ard. Ondan sonra gökyüzünde sevilmesine rağmen yeryüzünde bütün insanlar o kişiyi sevmesini sağlar. İnsanlar sevmesini sağlar. يَدَعُ لَهُ الْقُبُولُ fil ard. O kimse için yeryüzünde hüsnü kabul bulunur. Yani insanlar onu sever. O, o bir şey dediği zaman insanlar onu ondan alır, kabul eder, reddetmez. İnsanlar gözünde efendi, muhterem, güvenilir bir kişi insanların gözünde emniyetli, insanların göz, gözünde dürüst, insanların gözünde şefkatli, rahmetli ve insanların gözünde emniyetli bir şekilde gö görür. Yine Buhari'de Ebu Hureyre'nin şöyle dediği kaydedilmektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İz kâne yevmul cum'ati Cuma günü olduğu gün kâne ala kulli bâbin min ebvâbil mescid melâike. Cuma günü olduğu gün her mescit kapısında, cami kapısında bir melek bulunur. Yaktubûnel evvel fel evvel. Camiye giren ilk önce kim onu yazarlar. Ondan sonra arkasını arkasını birinci, ikincisini, üçüncüsünü sırasına göre melekler katip bir şekilde o şahısları ne yaparlar? Yazarlar. فَاِذَا جَلَسَ الْاِمَامِ Ta ki imam oturdu ve hutbeye başlayacak. Tavus suhuf ve ca'u yestemi'un zikr. Kitapları kapatırlar ve hutbeyi dinlerler buyurdu aleyhissalatü vesselam. İşte bütün bu hususlara göre meleklerin bu sapkın kimselerin söyledikleri gibi manavi güçler olmadığı kendilerine has bir cisimlerin bulunduğu apaçık bir nasları Müslümanlar ile icma ile kabul etmişlerdir. Melekler iman bölümünde bu kadar müellif rahimullah kitabında yer vermiştir. Ve burada şimdi kitaplara iman bölümü, kitaplara iman bölümünde ise müellif rahimullah şöyle zikrediyor. Diyor ki kitaplar yani el-kütüb kitabın çoğulu olup yazılmış şey mektup anlamındadır diyor. Kitaplar el-kütüb kitabın çoğulu olup yazılmış şey mektup anlamındadır diyor. Burada kitaplardan kasıt Yüce Allah'ın insanlar için bir rahmet ve hidayet olarak üzere Resullerine indirdiği kitaplardır. Hangileri bunlar? Kur'an, Tevrat, İncil ve Zebur. Ve biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'ı indirmiştir. İsa Aleyhisselam'a İncil'i, Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı ve Davut Aleyhisselam'a Zebur'u indirmiştir. Bu dört büyük kitaptır. Böylelikle insanlar bu kitaplar sayesinde dünya ve ahirette kendilerini mutlu kılacak şeylere ulaşırlar. Kitaplara iman, kitaplara iman şu dört hususu kapsar diyor Elif Rahimullah. Diyor ki birincisi bu kitapların gerçekten Allah'tan indirilmiş olduklarına iman etmek. İkincisi ismen bildiğimize ve bildirdiklerimize ismen iman etmek. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş Kur'an, Musa aleyhisselama indirilmiş Tevrat, İsa aleyhisselama indirilmiş İncil ve Davud aleyhisselama indirilmiş Zebur gibi adını bilmediğimiz kitaplarda icmalen iman ederiz. Üçüncüsü ise bu kitapların sahih olarak nakledilen haberlerini tasdik etmek. Kur'an'ın haberleriyle önceki kitaplardan değiştirilmeyen ya da tahrif edilmeyen haberler gibi. Dört, nesk olunmamış hükümleriyle amel edip hikmetini ister kavramış olalım, ister kavramış olalım. Bu hükümlere rıza ve teslimiyet göstermek. Daha önce indirilmiş bütün kitaplar Kur'an-ı Azim ile neshedilmiştir. Bütün İncil, Tevrat, Zebur, Kur'an o üç kitabı neshetmiştir. Allahu Azze ve Celle Maide suresi 48. ayette ve enzelna ileykel kitabe bil hak musaddiqan lima beyne yedeyhi minel kitabi ve muheyminen aleyh buyurur Allahu Azze ve Celle. Sana da kitabı hak ile kendinden önce indirilen kitapları doğrulayıcı ve onlar üzerinde bir hakim olarak üzere indirdik ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Buna göre önceki kitapların buna göre önceki kitapların Kur'an'ın ikrar ettikleri dışındaki hükümlerden herhangi birisiyle amel etmek caiz değildir. Niçin? Çünkü kitaplara imanın oldukça önemli faydalarının bazıları şöyle sayabiliriz. Birincisi her kavme kendilerinin hidayeti erdirmek üzere bir kitap indirdiği için Yüce Allah'ın kullarına gösterdiği özeni bilmek. İki, Yüce Allah'ın şeriatındaki hikmetleri bilmek. Çünkü Yüce Allah her kavme durumlarına göre düşecek şeklindeki şeriata şeriat göndermiştir. Allah Azze ve Celle وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً ve minhacen buyuruyor. Şeriatın ve minhacen. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik buyurdu. Üçüncüsü ise bu hususta Yüce Allah'ın nimetine şükretmek. Buraya kadar müellif rahimullah kitaplara iman bölümünü almıştır. Resullere imana geçiyoruz. Resullere iman. Yani müellif rahimullah şöyle başlamış. Diyor ki Resul kelimesi Resul'ün çoğulu olup mürsel demektir. Resul kelimesi Resul'ün çoğulu olup mürsel demektir diyor. Bu da bir şeyi tebliğ etmek üzere gönderilen kişi anlamına gelir. Ve buradaki kasıt Yüce Allah'ın insanlar arasında bir şeriat vahyedip o şeriatı tebliğ etmesinin emrettiği kimsedir. Resullerin ilki Nuh, sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Buyurduğu gibi Allah azze ve cel İnna أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere, resullere vahyettiğimiz gibi muhakkak biz sana vahyettik. Buyurdu Allah Azze ve Celle. Ve burada Sahih Bukhari'de yer almakta bir hadis-i şerifte Enes bin Malik radıyallahu anhum'dan rivayet edilen şefaat hadisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Adem aleyhisselama başvurarak kendilerine şefaat etmesini isteyeceklerini onun da özür beyan ederek Nuh'a gidin o Allah'ın gönderdiği ilk Resul'dür diyeceğini belirtmektedir. Ve hadisin tamamını zikretmektedir burada. Yüce Allah Celle Celaluhu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ Resulallahi ve hatimen nebiyyin buyuruyor. Muhammed sizin adamlarınızdan kimsenin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur buyurdu Allah Azze ve Celle. Ve burada Yüce Allah'ın bağımsız bir şeriat ile kavmine bir Resul gönderdiği ya da kendisinden önceki Resullerin şeriatını yenilemek üzere vahyettiği bir nebi göndermediği hiçbir ümmet yoktur. Allah Azze ve Celle ve lekad ba'athna fi kulli ümmetin rasulen en i'budullaha ve ictenibu't tağut Andolsun ki biz her ümmet arasında Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diye bir Resul göndermişizdir. Yine Allah Azze ve Celle inna arselnâke arselnâke bil hakki beşîran ve nedîran ve in min ummetin illa halâ fîhâ nedîr buyuruyor. Aralarında bir uyarıcının gelip geçmediği hiçbir ümmet yoktur ki yoktur diyor. Başka ayette إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيين الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار buyuruyor. Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik ki onda bir hidayet ve bir nur vardır. Allah'a teslim olmuş olan Resuller, Rabbaniler ve bilginler de onunla Yahudilere hükmederlerdi buyurdu. Burada Resuller yaratılmış insanlardır. Rububiyet ve uluhiyet özelliklerinin hiçbirine sahip değildirler. Yüce Allah, Resullerin efendisi ve Allah nezdinde en büyük yüksek mertebeye sahip Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şöyle buyurmaktadır.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 Eğer gaybı bilseydim elbette pek çok mal ve enfaat elde ederdim. Ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece in, inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeleci, müjdeleyiciyim buyurdu. Yine Allah Azze ve Celle başka bir ayette قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا De ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Gerçekten Allah'a karşı beni kimse himaye edemez. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam buyurdu. Ve burada hastalık, ölüm, yeme ve içme ihtiyaç duymak ve buna benzer beşeri özellikler onlar hakkında da söz konusudur. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbini nitelendirdikleri nitelendirirken şunları söylediğini bize nakletmiştir. Diyor ki وَالَّذ۪ي <clears throat> وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ وَالَّذ۪ي يُم۪يتُنِي ثُمَّ يُحْي۪ينَ buyuruyor. Ben beni yediren ve beni içiren odur. Hastalığımda bana şifa veren odur. Beni öldüren sonra diriltecek olan odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Ben ancak sizin gibi bir insanım. Unuttuğumuz gibi unuturum. Bu sebeple ben unutacak olursam siz bana hatırlatın buyurdu. Yüce Allah en üstün mevkilerinden söz ederken övgü saadetinde olanları kendisine kul olmakla, ubudiyetle niyet, nitelendirmiştir. Örnek mesela örnek verecek olursa Nuh Aleyhisselam hakkında İnnehu kana abden şakura. Şüphesiz ki o çok şükreden bir kuldu. Muhammed Aleyhisselam Aleyhisselatü Vesselam hakkında Tebârekellezî nezzelel furkâne ala abdihi liyekûne lil âlemîne nezîra. Furkan'ı hak ile batılı ayıranı alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Muhammed'e indiren Allah ne yüce ne büyüktür buyurdu. İbrahim, İshak ve Yakub Allah'ın salatu vesselam üzerine olsun onlar hakkında şöyle buyurmuştur. واذكروا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي الأبصار إنا أخلصناهم بخالصة الذكر بخالصة الذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخبار الأخيار Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da ona biz onları özellikle ahiret yurdumu düşünen ihlaslı kimseler kıldık. Muhakkak onlar yanınızda seçkinlerden ve hayırlardan idiler. Meryem oğlu İsa hakkında inne huve in huve illa abdun en'amna aleyhi ve cealnahu meselen li beni İsrail buyuruyor. O ancak kendisine nimet verdiğimiz bir kuldur. Ve biz onu İsrail oğullarına bir misal indirdik. Bir misal kıldık buyurmaktadır. Burada Resullere iman dört hususu ihtiva etmektedir. Birincisi onların Yüce Allah tarafında hak ile elçi olarak gönderdiklerine iman etmek. Onlardan herhangi birinin risaletini inkar eden kimse hepsini inkar etmiş demektir. Nitekim Allahu Azze ve Celle kezzebet kavmu Nuhin el murselin buyuruyor. Nuh kavmi Resulleri yalanladılar. Yüce Allah böylelikle onları bütün Resulleri yalanlamış olmakla nitelendirmektedir. Halbuki onu yalanladıklarında Nuh Aleyhisselam'dan başka Resul yoktu. Buna göre buna göre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalanlayan ve ona tabi olmayan Hristiyanlar aynı zamanda yani Nasraniler esas Hristiyanlar demek doğru değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Hristiyan demiyor. Ya ne diyor? Nasraniler diyor. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى hatta tettebi'a milletihum. En-Nasara. Nasraniler desek daha makul olacak. Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlayan Nasraniler aynı zamanda Meryem oğlu Mesih'i yalanlamakta ve ona tabi olmaktadırlar. Özellikle de İsa aleyhisselam onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderileceğini ne yapmıştır? Müjdelemiştir Tevrat'ta. Onlara geleceğini müjdelenmesi onun kendilerine gönderilmiş ve Allah'ın kendisi vasıtasıyla onları sapıklıkta kurtarıp dost doğru yola ileteceği bir Resul olmasından başka bir anlamı yoktur. İkincisi ismini bilmediğimiz Resullere ismiyle iman etmek gerekir. Muhammed, İbrahim, Musa, İsa ve Nuh hepsinin Allah'ın selamı, rahmeti üzerine olsun gibi adı anılan bu beş Resuller arasında ulul azm diye bilinenler. Yüce Allah'ın onları Kur'an-ı Kerim'de iki yerde zikretmiştir. Bunlardan birisi Ahzab suresidir. Ve buyurdu ki Allah Azze ve Celle وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَ وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمْ Bunlar ulul azmil hamze. Beş büyük Resul. Ulul azmil hamse. وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن Meryem. Hani biz Resullerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan ahitlerini almıştık buyurdu. Diğer ise Şura suresinde, suresindedir. Şer'a lekum mined din ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا, أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه buyuruyor. O dini dosdoğru tutun, ondan ayrılığa düşmeyin diye dinde Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimiz İbrahim, İbrahim, Musa ve İsa'ya tavsiye ettiğimiz size de şeriat yaptı buyurdu Allah Azze ve Celle. Ve burada isimlerini bilmediğimiz peygamberlere de icmaen iman ederiz. Minhum kasasnahum aleyk minhum lem neksashum aleyk Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de belirtmiştir. Ve lekad erselna rasulen min kablik ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسُسْهُمْ عَلَيْكَ Andolsun ki ey Resulüm biz senden önce Resuller de gönderdik. Onlardan kimsenin kısaslarını sana anlattık. Kiminin kıssalarını da sana anlatmadık buyurdu. Üçüncüsü ise onlardan bize sahih olarak nakledilen haberleri tasdik etmek. Dört, bize gönderilmiş Resullerin şeriatı gereğince amel etmek. Bu Resul de <clears throat> sonuncuları olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. <clears throat> o bütün insanlara Resul olarak gönderilmiştir. Nitekim Allahu azze ve celle فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم haracen mimme kadayte ve yusellimu teslima buyurdu. Hayır, hayır. Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp sıradan, sonradan verdiğin hükümlerden dolayı işlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olamazlar buyurdu Allah Azze ve Celle. Ve burada Resullere imanın faydaları. Müellif rahimullah burada şunları sıralamıştır. Burada müellif rahimullah'ın Resullere imanın faydalarını üç veyahut da üç'e ayırmıştır. Burada diyor ki şöyle şöyle yaklaşın. Diyor ki Resullere imanın oldukça önemli etkileri vardır. Bunlardan bazıları şöyle sıralamıştır. Yüce Allah'ın kullarına olan rahmet ve inayetin inayeti bilmek. Çünkü onları Allah'ın yoluna iletmek ve Allah'a nasıl ibadet edeceklerini onlara anlatmak üzere Resuller göndermiştir. Zira insan aklı tek başına bunları bilemez. İkincisi ise bu büyük nimeti dolayısıyla Yüce Allah'a şükretmek. Üç, Yüce Allah'ın gönderdiği Resulleri sevmek, onları tazim etmek ve onlara yakışır şekilde onlardan övgüyü, övgüyle söz etmek. Çünkü onlar Allah'ın Resulleridir. Allah'a gerçekten ibadet etmiş, risaletini tebliğ etmiş ve onun kullarına samimi olarak öğüt vermişlerdir. İnatçı kimselerin Resullerini, Allah'ın Resullerinin şunlar arasında olmazlar iddiasıyla yanılmaya kalkışmışlardı. Yüce Allah Celle Celaluhu onların bu iddialarını şu buyrukla ne yapmıştır? Çürütmüştür. <clears throat> Buyurduğu gibi Allah Azze ve Celle وَمَا مَنَعَ النَّاسِ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا بعث رسولا قالوا ابعث الله أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا kendilerine hidayet geldiği zaman insanları iman etmekte alıkoyan tek şey onların Allah bir insanı mı peygamber gönderdi demeleri olmuştur. Allah bir insan mı yoksa peygamber mi gönderdi demeleri olmuştur. De ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şayet yeryüzünde yerleşmiş yürüyen melekler olsaydı biz onlara gökten melek bir Resul gönderirdik buyurdu Rabbul Alemin. Ve burada Yüce Allah bu iddiayı gönderilen Resul'ün insan olmasının kaçınılmaz olduğunu bize burada bildirerek çürütmektedir. Çünkü bu Resul yeryüzünde yaşayanlarla gönderilmiş olanlar insanlardır. Bu Resul yeryüzünde yaşayanlara gönderilmiştir. Çünkü onlar da insanlardır. Şayet yeryüzünde yaşayanlar melek olsaydılar Yüce Allah da onlara semadan elçi olarak melek gönderirdi. Ki böylelikle o da onlar gibi olsun. İşte Yüce Allah Celle Celaluhu Resulleri yalayanları hakkında bize şunları söylemektedir. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله Dediler ki Siz de ancak bizim gibi bir insansınız. Atalarımızın taptıklarından bizi alıkoymak istiyorsunuz. O halde bize apacık bir delil gösterin. Resulleri onlara şöyle söylemiştir. Biz ancak sizin gibi bir insanız. Ancak Allah peygamberlik nimetini kulları arasında dilediği kimselere lütfeder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size apaçık bir delil göstermemiz imkanı yoktur buyurdu Allah Azze ve Celle. Ve burada müellif rahimullah müellif rahimullah kitaplara iman bölümünde buraya kadar buraya kadar almıştır. Şimdi ahirete iman hayır Resullere iman bölümünde buraya kadar almıştır. Şimdi ahiret gününe iman bölümünü alacağız. Ve diyor ki burada sıralamış müellif rahimullah ve ahiret gününe iman diyor. Ahiret günü Yüce Allah'ın insanları hesap ve ceza amellerin karşılıklarında verilmesi için dirilteceği kıyamet günüdür diyor. Ona bu ismin veriliş sebebi ondan sonra gün olmayacağından dolayıdır. Niçin? Çünkü artık cennetlikler konaklarına cehennemliklerde de yerline yerleşmiş olacaklardır. Ahiret gününe iman üç hususu kapsar diyor müellif rahimullah. Birincisi diyor ki öldükten sonra dirilişe iman etmek. Vel ba'thu ba'del mevt hak diye hadislerde okuyoruz. Öldükten sonra diriliş el ba's yani sure ikinci defa üfürüleceği vakit ölülerin diriltmesidir. Hatta Allahu Azze ve Celle insanları tekrar yaratacağı zaman tumtir ma'en kattalli diyor aleyhissalatü vesselam. Ey bunu açıklarken müellif rahimahullah diyor ki ey kemeniyye rical e'azzekumullah insanların menisi gibi öyle bir yağmur yağar. Ondan sonra insanlar yumbitune minel ard ey kel cerad çekirge gibi böyle yerden bitirirler. Ma enkettalli diyor sallallahu aleyhi ve sellem. <clears throat> o zaman insanlar alemin Rabbinin huzuruna çıplak ayaklı üzerlerinde elbise olmaksızın ve sünnet edilmemiş halleriyle kalkacaklardır. Allah Azze ve Celle buyurduğu gibi كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين Allahu Ekber. İlk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar iade ederiz. Üzerimize bir vaat olarak bunu mutlaka yapacağız. Buyurdu. Bir validemiz soruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah mahşer gününde kadınlarla erkekler çırılçıplak mahşer aranında mı olacaklar? الرجال ينظرون إلى النساء والنساء ينظرون إلى الرجال kadınlar erkeklere bakacak ve erkekler kadınlara bakacak mı Allah Resulü? Kadınlar erkeklere bakacak ve erkekler kadınlara, kadınlara bakacaklar ve Allah Resulü diye sorunca Aleyhissalatu aleyhissalatü vesselam diyor ki ya Aişe Allahu alem ümmüne Aişe el ehem eşed min dalik diyor. Yani herkes kendi derdine düşecek. Yani bundan daha şiddetlidir diyor. Kimse kimseye bakmayacak o gün. Herkes hışu'un ebsaruhum haşi'a öyle gözleri dikilmiş ve herkes kendi nefsine düşmüştür. Herkes kendi paçasını kurtaracak duruma düşmüştür. El emru eşeddu min zalik diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte kema beda'na evvele halkin nu'iduhu va'den aleyna inna kunna fa'ilin. Ve burada ba'as yani öldükten sonra diriliş sabit değişmez bir haktır. Kitap, sünnet ve Müslümanların icmayı bunun delilidir. Allah Azze ve Celle ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ buyurmaktadır. Şimdi diyorlar ki gittin mi? Geldin mi? Kim gitti geldi de inanmıyorlar şimdi. İnanmıyorlar. Ateist insanlar mesela. O zaman ona diyeceksin ki madde bir. Hadi bakalım ölümü kaldır bakalım. Kaldırabilir misin? İlk yaratıldı yaratıldığı zaman sana sorulmadı ki. Öldüğün zaman da sana sorulmayacak. Dirilteceğin zaman da sana sorulmayacaktır. Mutlaka Allah, Allah Resulü, Allah Azze ve Celle burada kasem ediyor. Kasem ediyor. Mutlaka diyor. Haşr olacaksınız diyor. Kema beda'ne evvele halkin nu'iduh. Burada kasem var. Va'den aleyna. Bu bizim için bir vaittir. İnna kunna fa'ilin. Bunu mutlaka yapacağız diyor Allahu Azze ve Celle. Tekrar ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون burada kasem ediyor Allah Azze ve Celle kasem ediyor bundan sonra siz şüphesiz öleceksiniz sonra da şüphesiz ki sizler kıyamet gününde elbette dirileceksiniz buyurdu Allah Azze ve Celle Ve burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. İnsanlar kıyamet gününde çıplak ayaklı ve sünnet edilmemiş halleriyle haşredeceklerdir. Müslümanlar da öldükten sonra dirilişin sabit olduğunu icma ile kabul etmişlerdir. Kabul etmişlerdir. Ayrıca çıplak, ayrıca burada onun hikmetinin gereği yaratılan ve bu varlıkların tekrar diriltmelerini ve Resulleri vasıtasıyla kendilerini yükümlü kıldığı hususlar bunlar. Dolayısıyla onlarla amellerin karşılığının verilmesini gerektir gerektirmektedir. Allah Azze ve Celle اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاِنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ buyurdu. Acaba siz bizim için boşuna yarattı, boşu, boşu boşuna yarattığımız ve sizin bize gerçekten döndürülmeyeceğimizi zannettiniz buyurdu Allah Azze ve Celle. Yine Allah Azze ve Celle innellezî farada aleykumul Kur'âne leraddûke ile mead. Sana Kur'an'ı farz kılan Allah elbette seni bir dönüş yerine geri çevirecektir buyurdu Allahu Azze ve Celle. Ve ikincisi müellif rahimullah diyor ki hesap ve cezaya iman etmek. Diyor ki burada kul amelleri dolayısıyla hesaba çekilecek ve yaptıklarının karşılığı ona verilecektir. Buna dair kitap, sünnet ve Müslümanların icmağın bunun delilidir. İnne ileyne iyâbehum thumme inne aleyne hesâbuhum. Başka ayette buyuruyor. Şüphe yok ki dönüşleri yalnız bizedir. Sonra da hesaplarını görmek de şüphesiz yalnız bize aittir buyurdu. Celle Celaluhu. Başka ayette men ca'e bil haseneti felehu aşru emthalaha ve men ca'e bil seyyiati fela yucza illa mitliha ve huve la yuzlamun. Allahu Ekber. Allahu Azze ve Celle'nin hazinesi ne kadar boldur, ne kadar bereketedir, ne kadar acıyandır. Rahmet. Allahu Azze ve Celle insanlara ne kadar merhametlidir. Niçin? Çünkü bakınız burada iyilikle gelen bir iyilik yaptığın zaman onunla çarpıyor Allah Azze ve Celle. On ecir, on hasene sana yazıyor. Ama bir kötülük yaptığın zaman burada bir günah sana yazıyor. İyilikle gelen bunun on misli vardır diyor. Onunla çarpıyor. Bir günah ile gelen ancak onun misliyle cezalandırılır. Sadece bir günah. Onlara zulmedilmez buyurdu Allahu Azze ve Celle. باشك ayette آية، وَنَضَعُ الْمِيزَانَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حاسدين حاسبين يا رب kıyamet gününe has adalet terazilerin koyarız. Kimseye en بير ظلم zulüm yapılmaz. إيلي bir hardal tanesi ağırlığınca olsa bile biz onu getiririz. Hesaba çekenler olarak biz yeteriz. وَكَفَى bina hasibin. Hesaba çekenler olarak biz yeteriz buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadiste sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Diyor ki İnna Allaha yudnil mu'min feyada'u aleyhi كنفه ويستره ويقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك يا رب ورأى أنه قد هلك قد قال يا رب قد قال سترتها عليك يا رب قد قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك يومي اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر يا رب يا رب يا رب وأما الكافر الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين Ne dehşetli hadis. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab. Allah mümini yaklaştırır. Allah mümini yaklaştırır. Ve onun üzerine örtüsünü koyar ve onu örter. Ona der ki şu günahını biliyor musun ey kulum? Şu günahını biliyor musun ey kulum? Kul da evet ya Rabbim. Evet ya Rabbim der bütün günahlarını tek tek ona sayar. Söyletir, hatırlatır. Kul artık kendisinin helak olacağı kanaatına sahip olduğunu sırada Yüce Allah ona şöyle diyecek. Dünyada iken dünyada iken ben senin bu günahlarını sakladım. Bugün de bu günahlarını sana bağışlıyorum. Allah akbar. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Tekrar Allah mümini yaklaştırır. Onun üzerine örtüsünü koyar. Ve onu örter. Ona der ki şu günahını biliyor musun ey kulum? Şu günahını biliyor musun ey kulum? Kulda evet ya Rabbim der bütün günahlarını tek tek ona söyletir. Kul artık kendisinin helak olacağı kanaatına sahip olduğu sırada Yüce Allah ona şöyle diyecek. Dünyadayken ben senin bu günahlarını sakladım ey kul. Bugün de bu günahlarını sana bağışlıyorum. Sonra da ona yaptığı iyiliklerin yazılı olduğu kitabı verir. Allahümme cealne minhum. Allah bıçağını kafirlerle, münafıklarla, Allah'ı inkar edenlerle, sünneti inkar edenlerle, Allah'ın Resulü hadislerini inkar edenlerle, bütün insanların işiteceği bir şekilde onlara şöyle seslenir. İşte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyen kimselerdir. اَلَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ اَلَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ İşte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyen kimselerdir. Şunu bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Ela lanetullahi ala zalimin. Ya Rab. senin rahmetin olmazsa yanarız ya Rabbi. Bu da Bukhari Müslim de geçmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hadis-i şerifte enne min hemme bi hasenetin fe'amileha كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف إلا أضعاف كثيرة وأن من هم وأن من هم بسيئة فعلها كتبها الله سيئة واحدة كم bir iyilik yapmayı düşünüp de onu yaparsa Allah kendi nezdinde onu 10 haseneden 700 katına de daha pek çok kat fazlasına kadar yazar. Kim de bir kötülük yapmayı kararlaştırıp da işlerse Yüce Allah onu tek bir kötülük olarak yazar. Ve dediği sabit olmuştur. Allahu Ve burada müellif rahimullah diyor ki burada amellere karşılıkların verilmesi ve hesaba çekilmenin gerçek olduğu hususunda Müslümanlar icma etmişlerdir. Hikmetin gereği de budur. Niçin? Çünkü Yüce Allah'ın kitaplar indirmiş, Resuller göndermiş, kullarla onların getirdiklerini kabul etmeyi farz kıldığı gibi yapılması gereken amelleri yapmalarını da farz kılarak ona karşı çıkanlarla savaşmayı emretmiş ve onların kanlarını, çoluk çocuklarını, kadınlarını ve mallarını helal kılmıştır. Hesap ve ceza diye bir şey olmasaydı elbette ki bu hikmeti sonsuz olan Rabbin kendisinden tenzih olması gereken abes işlerden olurdu. Nitekim Allahu Azze ve Celle فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا gaibin. Andolsun ki kendilerine Resul gönderilenleri de soracağız. Kendilerine Resul gönderilenlere de soracağız. Gönderilen Resuller de soracağız. Biz onlara bilerek anlatacağız ve biz gaipler yaptıklarında habersiz kimseler değiliz buyurdu Allahu Rabbul Alemin. Ve burada cennet cennete ve cehennemin insanların ebediyen kalmak üzere varacakları yer olduklarına iman etmek. Cennet ebedi nimetler yurdudur. Yüce Allah orayı iman edilmesi farz kıldığı hususlara iman eden Allah ve Resulünün itaat eden bunu da Allah'a ihlas ile Resulüne tabi olarak geri çek, e, çekleştiren takva sahibi müminlere hazırlamıştır. Oradaki çeşitli nimetleri ne bir göz görmüş ne de bir kulak işitmiş ne de bir insanın hatırından geçmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Beyine Suresi 7 ve 8. ayette اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّيَّةِ جِزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك limen haşiye rabbe. İman edip salih amel işleyenler var ya işte işte bunlar yaratılanların en hayırlıdırlar. Onların Rablerinin yanındaki mükafatları altında ırmaklar akan adn cennetlerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. İşte bu Rabbinden korkan kimseler içindir buyurdu Celle Celaluhu. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٍ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onlara o işlediklerine mükafat olmak üzere yüzleri aydınlatan ne, ne nimetler gizlediğini hiçbir kimse bilemez. İşte burada cehennem müellif rahimullah diyor ki Yüce Allah'ın kendisini inkar edip Resullerine baş kaldıran zalim ve kafirler için hazırlandığı azap yurdudur. Orada akla hayale gelmeyen türlü türlü ibretli cezalar ve çeşitli azaplar vardır. وَاتَّقُوا النَّارِ اَلَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Kafirler için hazırlanmış olan ve o ateşten de sakının buyurdu Allahu Azze ve Celle. İnne a'tadna lizzalimine naran ahata bihim suradikuha ve in yestagithu yugâthu bimâin kelmuhli yeşvil vücuh bi'se şarabu ve sa'at murtefeka. Kehf suresi. Gerçekten, gerçekten biz zalimler için etrafını saran, duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmış bir ateş hazırlamışızdır. Eğer feryat edip yardım isterlerse erimiş maden gibi cüzleri kavuran bir su ile yardımlarına varılacaktır. O ne, fane, ne fena içecektir ve orası ne kötü bir konaktır buyurdu Allahu Azze ve Celle. اشكا آيات إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدوا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تُقَلَّبُوا يا الله يا رب آية بقن يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول çepeçevre kuşatmış bir ateş hazırlamıştır. Eğer feryat edip yardım istelerse erimiş maden gibi yüzleri kavuran bir su ile yardımlarına varacaktır. O ne, fe, o ne fena içecektir ve orası ne kötü ne kötü konaktır buyurdu. İnna Allah la'ana'l kafirina ve a'adda lehum sa'ira. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول Muhakkak ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Hiçbir dost ve yardımcı da bulamayacaklar. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ Ateşte yüzleri kuzu gibi çevirecek olanlar diyecekler ki diyecekler ki keşke Allah ve Resulüne itaat etseydik. يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّٰهِ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ Keşke Allah ve Resulüne itaat etseydik. Burada keşkenin bir faydası yok mu? Var mı? Kesinlikle yoktur. Son fayda pişmanlık vermez demişler. Keşkenin bir faydası bu dünyada olmadığı gibi o bir dünyada da olmayacaktır. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول yüzü kuzu gibi çevrilecekler. Keşke Allah'ın istediği gibi yaşasaydık. Keşke Allah'ın indirdikleriyle hükmetseydik, keşke Allah'ın hükümlerine, hükümleriyle hükmetseydik, keşke Allah'ın bize göndermiş olduğu kurallarla hükmetseydik diye diyecekler. Ama orada keşke fayda vermeyeceklerdir. Vermeyecektir. Ve burada kabir suali fitnesi ölüye defnedilmesinden sonra Rabbi dini ve peygamberi hakkında soru sorulması da soru sorulması demektir. Allah iman edenlere sağlam söz ile sabit verecek ve iman edenler Rabbim Allah, dinim İslam ve Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyeceklerdir. Yüce Allah zalimleri ise şaşırtacak ve kafir kimseler ise hı hı bilmiyorum diyeceklerdir. Münafık ya da bu hususta şüphesi olan kimseler ise ben bilmiyorum. İnsanları bir insanlar bir şey söylerken işittim. Ben de aynısını söyledim diye cevap vereceklerdir. Kabir azabı ve nimeti kabir azabı münafık ve kafir zalimler hakkında söz konusudur. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ اَيْدِيَهُمْ اَخْرِجُوا أَنْفُسِكُمْ اليوم تجزون عذاب الهون الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون Sen zalimleri ölümün sıkıntıları içinde meleklerin ellerini uzatarak ruhlarınızı çıkarın. Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden, onun ayetlerine karşı kibirlendiğinizden dolayı bugün zillet azabı ile cezalandıracaksınız derken bir görsen ya Muhammed diyor Allahu Azze ve Celle. Yine, yine Allahu Azze ve Celle Yüce Allah Firavun hanedanı hakkında şöyle buyuruyor. فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَقَّ بِآلِ فِرْعَوْنَ وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فرعون هاندان إساء kötü azap كشط أتشتر أو Onlar صباح أخشم ona arz olurlar. Kıyametin kopacağı günde Firavun hanedanı azabının en şiddetlisini sokun diyecekler. Ve burada Müslim'in sahihinde yer alan ve Zeyd bin Sabit'in rivayet ettiği hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurmuştur. Şayet birbirinizi defnetme ihtimali olmasaydı Yüce Allah'a benim bir kısmını duyduğum kadar bir e, kabir azabından size de işitmesi için dua edecektim. Daha sonra yüzünü onlara e, döndürerek ateş azabından Allah'a sığınırız diye buyurdu. Ahzab, ashab ateş azabından Allah'a sığınırız dedi. Bu sefer kabir azabından Allah'a sığınırız diye buyurdu. Onlar da kabir azabından Allah'a sığınırız dediler. Yine açığa e, e, çıkanıyla gizlisiyle fitnesinden Allah'a sığınırız buyurdu. Onlar da açığı açığa çıkanıyla gizlisiyle fitneden Allah'a sığınırız dediler. Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınırız diye buyurunca onlar da Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınırız dediler. Ve burada kabir nimeti ise samimi, sadık müminler hakkında söz konusudur. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. İnnellezîne kâlu rabbunallâhu thumme istekâmu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Muhakkak Rabbiniz Allah'tır deyip sonra dost doğru olanların üzerine melekler korkmayın, üzülmeyin. Babacım a, a, a, ayağımda, a, ayağımdakiyi gördüm ben. Ki Biz tamam hadi geliyorum. Hadi koş oyna. Hadi kızım. Bak orada sallanacak var koş. Subhanallah. Böldü bizi. Sağlık olsun. Tekrar muhakkak Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru olanların üzerine melekler korkmayın, üzülmeyin ve size vaad olunan cennetle sevinin diye inerler. Yani Yüce Allah Celle Celaluhu başka ayette فَلَوْلَا اِذْ بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح فروح وريحان وجنة نعيم هلا أجن بغاز جلنجا أوكت سيز bakar durursunuz. O halde biz ona sizden daha yakınız ama görmezsiniz. Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz, onu geri çevirirsiniz. Onu çevirseniz ya şayet iddianızda doğru iseniz. Fakat yakın olanlardan ise ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Vakıa suresi 83 ile 89. sürenin sonuna kadar olan bölümde bu gerçekleri dile getirmektedir. Şunu da bitirelim. Ahirete iman faydalarına kadar gelelim. Diyor ki burada Elbera bin Azib radıyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde iki meleğe cevap veren müminin kimse hakkında şöyle buyurmuştur. İşte bazı hadis inkarları kabir azabı olmadığına dair iddia ediyorlar ve sahih hadisleri inkar ediyorlar. İşte bak nerede geçiyor bu? Ahmet ve Ebu Davud'da geçiyor bu. Diyor ki kabirde iki meleğe cevap veren müminin kimse hakkında şöyle buyurmuştur. فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَفْرِشُوهُ مِنْ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِثُوهُ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر Semadan bir münadi kurum doğru söyledi. Ona cennetten bir döşek hazırlayınız. Ona cennetten elbise giydiriniz. Ona cennette ulaşan bir kapı açınız diye seslenir. Bunun üzerine ona cennetin hoş kokularından ve rahatlık verici esintilerinden gelir. Gözü uzanabildiği kadarıyla da kabri onun içine genişletirir. İşte bu kabir azabını inkar eden bu gafil insanlar bu hadisi ne yapacaklar? Zaten bu hadisleri kabul etseler inkar etmezlerdi. Hadisleri kabul etmiyorlar. Bazılarını inkar ediyorlar. Hele hele özellikle bir kişi bana dedi ki sırat-ı müstakim bile yoktur diyor. Hani Kur'an'da göster bana diyor. Sırat-ı müstakim. Ama cennete son giren kişinin sırat-ı müstakimden nasıl geçtiğini Bukhari Müslim'de o geçiyor. Cennete en son giren kişi o hadise bakınca tabii ki o hadise inanırsa Rabbim bu tür insanların şerlerinden korusun ve onları hidayet etsin diye söylüyorum. Ve burada ahirete imanın faydalarında kaldık. İnşallah bir dahaki bölümde yani 9. E, bölümümüzde inşallah bunları işleriz.